mu kiganiro n'amenyeshamakuru kuri uyu wa gatanu umuvugizi w'ubushyiranganji bw'amagara y'abantu yamenyesheje ko amafarumasi agera kuri cumi n'umunani amaze kugagwa mu ntara ya rumonge murabyumva muri ano makuru ukongereza ibikoresho hamwe n'abigisha mu mashuri y'imyuga ngo byotuma haba akanovera mu nyigisho twabibateguriye muri ano makuru n'abarimyi bika wabo ku mutumba muragadani muri komine mutumbi ntara karusi ngo bariteze ku umwimbo wika ugiye kwiyongera kuko baronkejwe imibyaro mishasha kandi iki gisata cy'ikawa wakiri mu minwe ya leta tubafitiye n'abavugwa mu makungu avugwa abantu batandatu baraye bapfuye mu gihugu cya Somalia mu gitero cakozwe n'aba al-Shabab aho cyahitanye abayobozi bakuru mu gisirikare cy'icyo gihugu ibyo n'ibyo ni mu kanya emetu semite butarimo bw'ibyuma sangwa ikaze n'ubu ikiri mu ngiro kiganiro hamenyesha makuru w'umuvugizi w'ubwo bushikiranganji yamenyesheje ko hari abantu bamaze iminsi biyita ko bakorana n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu gutanga izo mpusha za magendu Jambo Bosco Girukwishaka avuga ko hari n'amafarumasi 18 amaze kukagwa mu ntara ya Rumonge ivuye gukoresha impapuro z'amagendu tumutega abiri kuva ku igenekerezo rya kabiri ukwezi kwa mukakaro uyu mwaka umushikiranganji yarafashe ingingo yo kuhagarika bwamfatakibanza ugusaba guhabwa impusha zo kugurura amafarumasi ariko iruhande yaho hariho amadosiye yarahasanzwe abari barashizeho amadosiye ubwa mbere basaba kugururirwa abo amadosiye yarabandanije yigwa bamwe rero ababa babonye hariho abuguruwe bakaronka impusha bagaheza ntibabitahure kuko babonye ko uko kwandiko ruvuga yuko atabashasha baheza ngo bakirwe ikindi twovuga kuri ico ca mbere nuko hibonekeje ko hariho abantu benshi usanga bararose impapuro ngo ni iz'ukuri ariko twasanze ari za magendo atari iz'ukuri kandi ugasanga mu kuzironka n'abantu babegereye ugasanga bababwira yuko bashikira umushikiranganji canke boba bakorana bagaheza abo bantu babikeneye bakabaha amahera ngo nabo babafashe kuronka izo mpapuro ibyo rero twoba akarorero nko ku mpapuro dufise ngaha turabona yuko intara ya Rumonge honyine hari ingingo Eh, iherutse gufatwa muri iyi ndwi nyene yo kugara amafarumasi cumi n'umunani ari intara imwe yose afise impapuro za magendo usanga eh, bidahuriranye aho usanga bariganye umukono w'umushikiranganje ariko atari vyo ariko rero ivyo vyose bica biheza bigatukwa umushikiranganji canke abo bavuga yuko bakorana babaciyeko e, kandi atari byo nico gituma aho dusaba ko abenegihugu ndetse n'abandi bakorera muri ico gisata ko bomera amagabo kuri bene abo bantu ndetse bibaye ngombwa bagasaba imibonano kutwara ubushikiranganji n'abamufasha bakaronka umuco iyo bikenewe n'inkuru twaza mugenzi wacu Maid Misago abo bahurikiye muri ayo masendika bavuga ko bababajwe no kwivanga k'umushikiranganji w'amagara y'abantu mu itunganywa ry'ibikorwa by'ayo masendika abo bakorera mu gisata cy'amagara y'abantu bakabona ko ibyo bishobora kugira ingaruka mbi kuri ayo masendika mari bukuru arongoye sendika CNTS ayo masendika abiri sinapana CNTS twabwiye yuko yashaye ku mabanga yiwe y'umushikiranganje atwara igice gisata cy'ubuvuzi mu bintu twabonye rero wovuga yuko bidahuye n'amategeko bwa mbere no kwivanga mu itunganywa n'ikoreshwa ry'intererano z'ayo masendika no mu buryo amasendika akora kandi atari n'umunywanyi w'ayo masendika yarivugiye wenyine ko hamwe bobaza intererano z'ayo masendika bakayibaza abanywanyi bazo ko batoshobora kuvuga ingene akoreshwa mugari bagira yuko isuzumwa ry'ikoreshwa ry'izo ntererano n'ubundi butunzi bw'amasendika birabwa n'inzego zigizwe n'ayo masendika mu bubasha bafise mu bushanganji bw'amagara y'abantu bakavuga ko hari ihuriro ryo kuganiriramwo abafise ibibazo byo muri ico gisata muganga Jean Bosco Girukishaka avugira ubwo bushikiranganji agira ati nitwumva ko cyategerezwa kuba n'ikibazo canke cyategerezwa kuba n'ikivugwa kuko hariho umunsi umushikiranganji asanzwe yakira kandi arakira bose ababa bamwituye e, murumva yuko ato muhiza ngo yakire n'ubundi uwo ari we wese ngo areke kwakira n'abarongoye ayo masendika ikindi kigira kabiri twokongerako nuko ngaha mu bushikiranganji hari hasanzwe hariho ihuriro ryo kuganiriramwo cyo twita cadre permanent de dialogue ndetse nabo basanzwe ari abanwanyi ivyo rero murumva ko hasanzwe hariho n'ahantu haganirirwa ibibazo ku munsi ku munsi abarongoye amasendika sinapanase NTS bakavuga ko bashigikiye umugambi wa leta wo kugwanya ikintu cyose gishobora guhungabana kugabanya intwari bereye kandi ko biyemeje kugwanya ikintu cyose kitajyana intwari bereye bamenyeshejwe arakoze mugenzi wacu muyide misago mu gisata c'indero mu kiranganji bw'indero busabwa gukora ibishoboka bukongereza ibikoresho mu mashuri y'imyuga hamwe n'abigisha mu gihugu cyose ngo byotuma habaho inyigisho z'akanovera ni bimwe mu byavugiwe mu nama yabaye kuri wa kabiri mu kurimbura ibyaranguye mu gisata c'indero abitabye iyo nama baranasabye ko hotangwa akazi kubigisha buri mwaka kugira ngo ubukene bw'abigisha bwibonekeze bwibonekeza bugabanuke kurikira riba bigira imana umuvugizi w'ubushikiranganje bw'indero hariho ibyiyumviro byinshi byatanzwe kugira ngo ibintu bigende bitera imbere ku neza y'inyigisho urwaruka ruronswa mu mashuri atandukanye nko ku kijyanye no kugwiza amashuri abari bamaze iminsi muri ino nama basavye yuko hokongerezwa igitigiri c'amashure yubakwa kuko urabye ibitigiri biva mu maprovensi atandukanye birerekana neza yuko naho hari utwigoro twinshi twaba dufasha mu nyigisho twigoro twinshi twa leta biraboneka neza yuko uno munsi hakiri ikibazo c'amashuri aho nyene basabye yuko kandi hogwizwa ya mashure yo kwigisha imyuga mu gifaransa bita centre d'enseignement de métier kugira ngo leta ishobore gushika ku ihangiro yihaye ku ntumbero igira kabiri ubushikiranganje bwihaye bwo kunonosora akanovera nahone abari mu nama babonye yuko hari ubwigoro bwinshi bwakozwe ariko kandi yuko hari ibyo gukora gukorwa byinshi bigisigaye kugira ngo hashobore kuboneka inyigisho z'akanovera basabye rero yuko aba bayobozi b'inyigisho mu ntara aba bayobozi b'inyigisho mu makomune boza barabakarihiriza ubwenge kugira ngo bashobore kuza barakurikirana neza inge ninyigisho zitangwa mu mashuri muri icyo gisata nyene co kuraba yuko inyigisho zogumana akanovera tukiri muri gisata c'indero nyene mu ya muyinga barasabwa n'umuyobozi bw'indero muri komine muyinga guheba inyifato zititura agateka kabo abo n'abigisha bamwe bamwe barangwa n'akaboregwe mu ihwaniro ry'abigisha ba muyinga ku munsi wa gatanu aho barabira hamwe uko indero yifashe umuyobozi w'indero mu ntara we asaba kudoma k'urutoke n'abayobozi bakingira ikibaba biga abigisha bigenza nabi kugira ngo babihanigwe isanga Makuru tuwateguri abandanya ku isaha zitandatu zirenga k'iminota 35 gwaruka rugera ku majana abiri go mu ntara munani zo hagati no mu buseruko bw'igihugu gwiyemeje kuja hamwe mu bikorwa byo gutsimbataza amahoro n'iterambere rirama nayo leta bakayisaba gushira imbere ibikorwa byerekeye ibyo bisata na cane cane by'ugwaruka byashikirijwe mu kiganiro gihuza ugwaruka hamwe n'abakuru babo catunganijwe ku runani rw'amashira interahamwe y'ugaruka CPAG hari kuri uyu wa gatanu mu ntara ya Gitega n'inkutwaza mugenzi wacu Jean Dodieu bamaze gusigurigwa ibijyanye no gutsimbataza amahoro n'iterambere rirama muri icyo kiganiro cyahuje urwaruka na bakuru bago urwaruka rwashikirije intambamyi nkuru nkuru kuri ibyo bisata mu ntambamyi nyamukuru twabonye zibangamiye amahoro n'iterambere rirama hanyuma kandi twavuze no kudahana kudahana rwaruka rugera amajyana abiri rwavuye mu ntara munani zo hagati no mu buseruko ruca ruhamagarira leta gushyira imbere ibikorwa bitsimbataza amahoro n'iterambere rirama kuri leta kugwiza ibiganiro kuva ku nzego zo hasi ku bijyanye n'imigambi y'iterambere n'amahoro gushyiraho inyigisho zifasha kumenya kwitegurira imigambi ibateza imbere ni kuvuga urwaruka urwo rwaruka rwavuye igitega murambya karusi cyankuzo rutana mwaro makamba na ruyigi nago rwiyemeza kujya hamwe mu bikorwa by'iterambere twijukira amashyirahamwe y'iterambere kurwanya amarigara n'ibiyayuramutwe kudakengera akazi no kumenyera kutazera inzira Janet Kem aserukira igisata mpuzamakungu c'abakenyezi Onifame mu Burundi asaba ugo gwaruka kuhakura imbono maze baryoshinge imigwi yo gukomeza amahoro n'iterambere rirama ivyo biganiro bikaba vyatunganijwe n'urunani rw’amashyirahamwe y'ugwaruka ku mfashanyo y'ishirahamwe mpuzamakungu ry'abanyamerika American Friend Service Committee hamwe n'ibiro vy'igisata mpuzamakungu cyabakenyezi onifam mu Burundi igitega Jean de Dieu murakoze radiyo isanganiro arakoze mugenzi wacu Jean irakoze tubandanize mu bijyanye n'uburimyi mu ntara ka Rusi abarimyi bikawa bo ku mutumba mu baragaza muri Komine mutumba intara ka Rusi bijeye kuno mwaka umwimbu w'ikawa uzo kuyongera na rigya ubahawe imibyaro mishasha kandi gisata c'ikawa kiri mu minwe ya leta babishikirije kuri wa gatanu mu gihe ubushikiranganje bujejwe uburimyi bwatanguye isekeza ryo gupompa gufumbira hamwe no gutera imibyaro y'ikawa mu gihugu cyose munyamabanga ntayigarizwa muri ubwo bushikiranganje yamenyesheje ko ubu abarimyi b'ikawa batazosubira guheranirwa n'inkuru twaza mugenzi wacu ahateka babushe imbere yo gutera umubyaro w'ikawa tubanza ko ikinogo tucimba kuri santimetero mirongo itandatu z'ubukika na santimetero z'ubujakuzimu mirongo itandatu nyene ni ukuvuga rero ni mirongo itandatu ku mirongo itandatu uwo ni umufundi w'indimo ariko arerekana ubuhinga bwo gutera umubyaro w'ikawa uyu murimyi w'ikawa wo ku mutumba mubaragaza muri komine mutumba intara ya karusi avuga ko kubona igisata c'ikawa cyasubiye mu minwe ya leta bizeye ko hazoba akarusho babahaye imibyaro i’kawa mishasha akarusho k'ikawa turose uno mwaka ubwa mbere na mbere turoshe ibitegwa bishasha dutanguye gutera dutanguje uno mwaka mushasha tukaca tubona yuko ikirere kigenze neza n'umwimbu urogenda neza ku bitegwa tubona bihari uno mwaka umwunganizi y'amaho mu bushikiranganji bw'uburimyi Emmanuel Ndorimana avuga ko igisata cy'ikawa cyasubiye mu minwe ya leta n'umwimbu uzo kwiyongera kandi ubu abarimyi batazosubira guheranirwa kampanye y'ibyo gutera ibipimo bishasha gusasira eh, no gupompa itanguye igisata cy'ikawa gisubiye mu minwe ya leta twizeye neza yuko umwimbu uzo kwiyongera kuko twarabonye yuko ubu igisate cy'ikawa gifite umunwa ya leta duteza kwiyumvira ingene tuyipompa tukayisasira tukayibagarira gutyo ugasanga ikawa iba nziza gutyo tukateronka n'ikawa kanavuhereza kwihesha agaciro makungu ibyo nibaza yuko si kubizeza barabizi ejo bundi byarashyitse hariho ababaguye ikawa ntibayigura ntibabariha leta yacifata ingingo kirabahemba urumva rero ibyo ntibigisubira kubaho muri iryo sekeza umugambi PSSS ukaba watanze imibyaro y'ikawa igera ku miliyoni indwi imiti hamwe n'ibikoresho mu ntara zitandatu ukoreramwo arizo Kayanza Ngozi Kirundo Muyinga abenshi baribaza nimba igisoda cya somaliya kizoshobora gucunga kwiyongera umutekano mu gihugu abo ba al-shabab baciganziye uturere tutari duke two mu gihugu uhagati mu gihugu cha Burkina Faso naho gwego gubahiriza ibwirizwa nshingiro gwemeje ko wahora ari president w'ico gihugu Rochemark eh, Christian Kabore yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu ku nshuro ya mbere